Александр Артемьев Саламби Пірреміш пайы Хер әмірі қыналық Херен күнжулі қыналық пегех Николай Ашмарин Хер чухнеги бұрныжа қыналыға деші Педер Хузангай Куба сасы үлдінзен керхигашта Таштан Таштан, Тури кастри емразе майынжен юрвешсе келжі де, анат кастри улаға чуын кәчі, Тунзықланы херзен жерзем хавасын тапмады жеш. Ах, терешеге хер Ик иккеше де бір ғушы сывлама жарынса кубысасы нетымлареш. Пүлімре шыбах, сідешінже зехет кына апылғанны хер жеребек васқаса шакайд. Тада шанталық ұшыдаса бұл, кымаға хүшінші шырчық чырылдадайды. Кунебе шуны жумыр, анчахрақ чарынжы. Халі керхи ғажын кичем шыплығынжы кубыса силем лиянырады. Біревіл пурде мала юраду жылхебе калашса Тепре Тепре камала хускадан темле тунзық шинчен хурланса калайды. Шывырма выртны херзіне де, амыжызенжен вартын чуреже карене сирдерзе урамалла Маруçпа таруш, Шәне юрысы шырзал аракан скерзем, сидел хушинчен тухса чурече умне үткінчіш. Кубы жыв харса келет. Кеви ужымлы үлдіне бұшлары. Вихтер! Кышкырзе яча маруш тем булны бекек савынза, она шавындах майзыр самахпа күрендержі. Вихтер бек калазан вара, ытласта кубышчугу, коля каланы бек тере маруш. Илемля кеве шапланчите, кубас Кубас хужы сазы памаря. Кыштықтазан урық кеве янрасы гайря. Ағы халі Виктор, Шеми унын чакнышкал ухсахлать. день иртничу кубысне шына тытара шухавал, пер, пір. хай не туза терце иліне сізешін булмаря. Тебелде пызық тегірумне чупса бұрса, методынче. тыдынжы. Тегі калама каламавыдан маш. Шавынба нумай хере күрендерейді. Марыш чухленігам да текерей теркемен бұлі. Тарушта та текер умне бычы. Унын сыне бек шамрак. Шавынпа Маруш унжумынже самай аслы күрінайд. Таруш тұрықла питлі, шуранғырақ шуды сынлы, шухе дудалла, ква кушлы. Маруш күпші рех питлі, хепхерлі сынлы, хулын тудалла, хура кушлы. Таруш яштак пүйлі, шинже бейліклі, тербейлі шықны ыраш бек, Маруш лутрапюлля, тулы келеккелля, пуш жихны сәлекілдебек. Тумланаса візем уява да, әжі де пір евірлі тумланса жүреші. Кешір икке те чендерлі шуры тұхынна, симіз сапун жақна, шуры тудар жихны. Таруш Кыжал амы жана вайран жырліне юлза таврыны жын дятлами пульжы. Шабақ шамрык пеген хай кышт аслырах пулас Темжіншке на ялды яшсем певе житне хуман хуманбек туйнать. Марушиден білеге житненде. Тарықны жух инге жана вада хердезе тіртсел келет. Анжақ чунебе, шамрықха, хыйне хый ширемде гына шутлать. Савни жарда жухне хый пічен иртерне пилек шула шуда Ялану уйрыл мишу уйрылми шуренерен, пур жердеде пірле булныран, шак иге хердус пір евр тумланма, Піревір калашмахынықса житне, бұры әжеде жән віренне. Пызық уйрымлы хиде сон бушра да, шул худенже жеш. Май булас бұлзан маруш тембеге ұтлашы жүлесін жән иквишішне шамрықтару жабарычы. Леші савынсақ ежінічі. Анжақта пір бұрынза иртерне вағыда кайалла тавыраймын. иртнігу шілжун натлы ұрғамақ бада хвалаза жидереймін. Пүрт үмнеші деспе кубы сасы шыпланжы. Урамра такам мықыртатса калашны, кулны илдінжі, Ундан чүреже ана хеумінжіх тем кыштырдатырде, канды кари урлы тул енжен эдем пучу күрінжі. Ай, Вихтор! Тере Маруш, ана курну курманах. вăл чапла кышкырни хăй хебердинине де, кача саламланыне те, тарушу кыштах мухтанныне те придержі. Вихтор сымах чын мезір, куш хесреде, тюплеттерзе Вăл кашни сымахне судын илеттемелле, пиде сайра калажать. Шаванпа ана тепір джухне херзем чемзір вихтір деші. Ужази тері таруш, мен думалыне пәлміш пулза. Марушын хура көшізінже күренжі елдардат елдардатса Мін леха хайызы тузым шавна да е юрі күрендерме ұйдадыны. Алға шаққаны икі иккі неге жұпса дұқрыш. Камында? Хиреш негамда сазы бамаря кубыс шеш пір жавра юры янратса үлчі. Марушку тупсы тупсымне лайх білейд. Сағал марвал хыйбадінжі улахчух, хыбарла кәве инжитрин илсінех шенек алықне ұшсахуна. Чемзір Виктор хай шухышне сумахпа каламанчух кәвебе сестерейд. Пірін завны леш пульде, худ снявы вылятса. Пюрде, качызымбе херзем шавалса кечеш. Патвар хулчу урымла, лутрапюлле Виктор кубысни алык падинчи сакшине лартря. Сымах тебеле тебелі тюрек түрек седержинчи журнала ярсадытря. Марул чунжине ашын, кыштах үпкевлен пықса илжі. Алы памата асту марншки завныжем. Хердун зухни перкачыда теплен пілзе житме шав, Таруч папавал шамрыксинжен чылай кая юлза Тұсланға, херлешушлі Павыл Шамбулкин, кәнеге меншініліне юлияч де, кышт херенгескер тагама ятлажан жи бүлжім. Кам жі Мен пуппек, ал хупмазыр жүредір. Сере була, урамалықне тұқса хупмала бұл берен. Ангардиялығы де ұжылманшы жиында, ытла жаскі мерір. Шүтлізе галары келзекені херзенжен пірі Лена Михайлова. Тень, Ангардиалы де ұжақчы бұл. Азыр хаймарым, Адя иксімір тұқсетігілер. Тері анасы кевжіне ғайман Павыл. Шамрықсем кул заячыш. Шугенде юратны дух. шивичін хиріш тавыр Лена. Тару жүншіне көмол Лена урай варин тарать. Кандарлавыл фермыра тузы зембе бірле тезлі хырза кубалачы. Фуфайка бачы. Пыльчыкланса пәтні пызык адыбачы, Халяв майралла Кавак пустав пальтоба. Шүллі келілі бот тепе, тудыр жықман, берет тұғынны, ұнада бұлін чалашлардны. Кіске кастарны сары жүжі хулбы ішінеле сабыланза анадь. Шүшне түрлетні жух алынче кемілсеге елдірдат елдырдатса елже. Эсанча хуш, шуғышлары даруш, кыва күшне ялқыштарза. Вадамшкул пәдерне херде мерен, пурбарек перенбе бірлі пұхадыншке, Мменншн хывна ыслара хуратынжи ферма хері жет хатада. Лені пірре пықсақ ундарық не сестре. Кучха жизіне пірзе Мен жін клуба бумарар, ытревал. Эзер фермра да клубра да жүкчіде, құрас терімір. Каллег за зоотехника книги владырым. Эзанча жағуш таврара жүксарбеге. Чиберкезені ролінчі выляма аван бұлзана онда. Камжын кабыр тумландын жи, кама келеші стедін. Үренсе жоғышлары таруш. Анжақ валсама хұшышчен пулмаря, маруш адырда тармада дыдынче. Э, бири, Мәне ара таруш сем турегаза әшке ғайнада пір кашта болен улақты вастеремір, авын підернерінбе кашнеға жақлу прашавлат біріш, делықтарым Фермуриземшін аңғыра, пұрузіне абат парзақы вардымыр, кәжірлігі аптрамеш, Мен вара дезе жавдерек күнда ақшам бұлтын хүйде бұр, вол ферма бұшлығы перінден лайқырақ чухлат бұл мен думалыне, тене бір ұндыран келіне бұл, зоотехникіне вулаза елықны бұл, мәлі техника віреніне халех білет пір, жін месірларны Виктор. Вăл журнал варинче хуна тетраде турсакалар те, кышт пăхса илсенех, ним шарламазыр павыла тыттарчы. Леже тетраде юри пірде куш умнерех шывғартыря, ундан аякка тытса бăхрем. Юраду юри! Терекачы мыскара бе кулышла вуламатыршса. Агамменлле за техника иккеннь! Шоп, итлер ажызым. Павыл кеске гастарны чушне шыл илчче илчеде, малы зембе қылашланза, сасыне кулышла улыштырза, улама абышлары. Шүл түбере шалтыр вылять, сангужебек ялдырдатса, чулгушебе тарыжев юхать, санкулыбек шынгырдатса. Павыл кулдарма тұрышы бұлінде, шамрықсем кулмареш, шыпланза итлеме пекенжеш. Лена сиделумне бұрзадачым. Вула Шамбулкин, вула малалла херсем генеле хаваслым бақса илже, тетраде галлех прылеку мне тытрем, унтан аяққарақ кулаган булмарем. Сывлымигет сатсем жіне, каш сулхыне шабат шыре, ұшта же хіне, сана кэтсэ жунат шыре, лакі лакиче мана, санзарманле шәріттерес, мен бұлчышы завнизана, ұшта жес, камба жес. Павыл за вулама чарын жиде, Темжухат на бек тетрат листине васказа ушкала бушлары. Вула вулара, пиделай шырнышке. Мачарындын тада, анжавларха вуладар. Колена баршам булкин, вылайх вулать. Шырман худа, мэнь вулан, терегачы. Урық шырны жок, ну маруш, эс шырны кузыва, алу занан. Сан почеркна жухрымран балладып, чық чавны бек щирадын, ажа жухне халуна чықтаптаны таптаны Каладер дәрі себе аштан вырлаза жырдын, терес каланышын немде думастап. Ара, ав, шәне журналдан шырза елме бұшларым да, шырза мерім. Терем Маруш хулын тудыне шур тудыр бе хуплаза. Хой Виктор енелі айплын пахрем. Лена жінчі журнала ебір-ябір дерзады триде, келішнісі ва малалла вуларем. Елдір-елдір шуды кулу, ма шудатмайш манчуныма. Шынгыр-шынгыр хавас кулу, ма янрамайш манурамра. Херсывы шарза илчеде, кыштақ читіреген сазыба вуласа бідерді. Шылдыр сөне шүлгі бере, бұрин жінде келет ұрғын, сүнме чунать пірман жүре, сан жын жунайт ман жамрық чун. Жамрық сен пір заман шыбақылар жеш. Лена савынса Ой, херзем, салам бі юришке гу, варжы вғытінже выл пірмай юра юрлачы. Саламби юрланы юрынсымақ шавын евірлічі іш, чынақтара, мінляс туман, тере маруштару шинелі бұқса. Кевиде саламби юрри евірлік туенать, халішіш радио ба юрла закытартрыш. Чынақта, ара саламби ех, келеші тузем. Юрлат тенде юрласа, сасығына міне дырать, тере Викторда. Маруш уненелі түрден шаврынсадычы. Бірледе бұлін шапла ұрлас чымана, Шын херзіне мұқтазаларат, сегетлі пірлі жывару жатте, онда ют херзіне азынат, тіне бұл жендігу. Кам жүрні жи, ұтла хитре жавырса қаланы. кам қаламан, кевене темле алмазов шырны дереленім. Алык падинчи нитмезерларган Семенов колына тем бульжы, вăл яштах сикседырса мне умне бычем. Алмазов терени? Анатолий Алмазов Мари кыдартха. Пурте коле еннеле Вăл пуринчен те çамрăкрах. Ача шучинчен тухнăнде, качы жутне ккерсе шидеймен Кыжал кăжал вуннăмыш класа çүрет, амăшепе иккешех пурнаща. Кил давраженче эш нумайран коле улахсине те, урамата сайра хутра çеç тухкалать, амăжы пырбыре хăна килде сахалтăратăн. Килшин чуралза үсмен пулесе те Коля Коле пичишн пиншакне вырым жаныне жаннине тавырна, Ялана хлап скер, халі пұрдығы жіне бұқныне сесе жі болаз. Хербе херелзе қайра, бидінжі чеге шатриде балырмі бұлжы. Күшава, шава, теревіл бұрне дейлік мілле. Кам жава? Темде зенде жава? Кам жава? Менезі поход резалдак пек ура жінжех, тәлі курадан ем, тәртсе анаша наша болкин. Пұрде күлзай әжіш. Кам варавал ұйтрелені күлзам. Коля чітреме бұшла налызембе журнала шавыргаларя, Ундан шамрықсем мәнжін кулынне ынланмазыр, пурин жіне де үпкевілін пақса үлжі. Старший сержант Алмазов фыл, Анатолий Алмазов. Павыл Галлех тем каласа күлдара шынче, анжақ колін құрлықлы қымыр көшесіне азырхариде, калас қалай калаймаря. Анатолий Алмазов, міндесен тешавақ, вежі жолғайла перен падашыру ячы. Манжурире манжурере, фронтра, Хуялыпе тербелесе бұдарны. Шамрықсем всыпны бек шапланчыш. Візіне кашниех колі пичеше, хавасла матур Валерии азакилчче. Кежірде улахра херзембе калашса куласкер, ташты ютузем хушинче вырдаден девыл. Ташта унан тапри, ташта унан херлі шалдарлы пәчік палыге. Ташта гавал манжури деген живеде, Илдесе унчинчен пурди илтне, кенеге карта де кургалана, анжах елдан куялдан нерлех, кудельден темежи пинчу хрымра, те ажы халюнда, те сиве. Улах таврашни хыжанды кумбек шабырт пулман буль. Пазар да пір вғыт шыпланат теші. Шавла улахрада хыш чухне калажу дадылны булгалад. Унашкал замантра хыжы де булинші вечрек Пине житре, сымақ пәттірі, тетте вара калек сымақ сыбынать. Йылы жапла. Халькинже нехжіде сымақ пине не азын маре. Жак евір самантра тагам урам енжен кандыкран хыты шаккаре. Бұрдеші малансы власа ячыш. Камунда! Өтірі желара умінже лараган шамбулкен, алла бұқса. Перін марушкун дай жау, Илденже шурықчан евір чырыл дизаза. Калырға часырақ келе Мен евжізем тілмеріш пушке унбеге хваскадан. Эз анмыз кылазыларға сам бұлкин. Хам басқардан өзінсе келдімде, конюсіне лаза лешмек каяганда жу келде. Анмыз кыландик, алаға жасырақ маруша. Каммыз кылатсына, өзінсе келдім. Темеш туныбек. Шур бұслық епшінде базара жубадын. Мінле бригадир лаза банызана. Мару, жен көжіне, чөп жасырақ келе. Шубашкардан евжізем келдіштет авыл. Марушпа даруш тем пошылдатсай илдіште тумлана бұшларыш. Иккішіде пірчемелі хурасық мандықыншеш, кывак тудыр жихрыш. Эзірлар архайппин, эбір видене лажа лешсе келечен, дері Маруш керзіне. Хы Маруш хышын васказа духря. Кыва бізем пірлешні дейін жав, пәр бірін шитте уйрылмашы, Тере бабыл. Пәрне кача илзен, те приде бірле вырать пуль, От мускара болетчі. Улаға каллех чун кечем. Лена батни бірзаларна херзем журнал пахматы дінчіш. Павылба Виктор шахматла вылама пекенчиш. Виктора магилченде. Халя вал чемзірскер, шәрбе ма хушмазыр вылязаларма бұлдарад. Павлі вара кашни фигурына шудармасырен пірпәтчік лекці вулать, пірмай яныш вылять. Үтті жамрықсем тем калашса кулашы, Коля візен калашы вне худшын мазыр, Ой, херзем, терелені хаваслын. Кунда шемен Заланов шинчен новатор Чапланова Мен Мінле Заланов. Леш турикас пақча жиі. Шемені, ұнайбе біде лайық депшке, ағалген үрламаш жәндешінна, пұлдарулы качы, Саланов берге ябы қалаймын, колхоз менеш келсат үстерже, Салам бипиде мұқтадына, Саламбибе пірлі ялхужалық институтін жевренне вылзаланов. Кажал колхозра кукурузалар ешен ачын айки, чон булмазыр, оштантарылзы юкринезі, ішче жүренжі курмарынын варманбек ашлазалар ачы. Варманбекте дени, эпин вармани пидел утрачы бөл. Эс хул утра, эпхам кушпа курманда, райха жатра жапла жырдым. Райха жатра суйна да зана, нензалар тұрбалтай. Турика сен не хам хам Ара, едінбек лутрада сайрашытса өсіне. Анада бұлен көрігі бұсса еліне. Шав кындыр енже тыры, пири енже мінлі үстер. Ав, херлі зұрым колхозы, председателі чабадуға шынандықны бе, хир талқыжыбек кукурузақтада, кукурузы пәтембек путланзаларны. Вара председателі хай намаза дюзей мезір шағын завиліні дейд. Дедінке стри ула дейд. Райплан нумаяк махушны. Халь кантурда буган зем. зем, Әмір тұр бұлды заборны хрещензене акмалы ақмалы неврендеші. Хыжан ақмала, вырмала, шапмала, патшалыға бамала. Ялты райындан телефонба ашы. Рай план волзана, шәржінже рай дума да хуже. Рай вара темдеслі, тілі кредеделінмеш. Камжын рай, камжын чертамак. Шах, слонбаш тагаядын, Виктор Сиктор, юрамаш, тоқта, эй, эй, пешкунаш тагу жарадан. Шемене бәде депірілі ярмыққыра курсатым. Пидима турде кет вара. Вол пулдар занда пулдаре. Стоп! Коллексан офицерна шаплатарды. раз! Порядок в танковых частях. Борисов пагалаш садрачыш, тада темілі майра Саланов ансавны ивал. Лидия Филипповна, туригас шкулінчі учительница. Візен юрада вебірге каланы не илклезе ларзан, чанчан юмах темеле. Тұқта, тұқта, тұқылачы, коллексана шабап, акулладине шаб, шабас, рас шақ. Коллег май елмерей кен, пулмаре. Темек поренде шавхер жумынже. Эбі тепірі районда курсаттым, ұтлашы чибер мариш, шавдері хазапланза юратмам? Саншын шиша сыпыланса бұрылмала еккен. Эй, эй, эй, эй, стоп, үшті кірзі қайран. Шича санфешна шабат бар. Шас, рах. Ых, шун загаяшы, калляхмай келмервет. Кухерзен итлезе. Ан итлес, Павыл, лайхрах віля. Саланове халь авланат теші ихерзем, учительница учительницына мари. Вол мабушлан ран банде те вишші авлан за уйрылма дальгердіш пол. Тері буринбеде калаш май кереген Павыл. Вол шавындах чунашар мне севенже. Ай аби, айчы бідет, Павыл, мінес мана таруш курдыним. Камчы бідет сана? Чибергалаш. Шах! «Авланатте теші, шавхере хилеттеші. тухта, тухта, тухлач!» шабас, Раз. мат! Шын загаяшы. Херзені итлізе хвылязы адым. Давай депре. Колі шавне жавне худшынмаш. Вылғы юратна манжуры зопки земжінше кеве хулленді зать. на салампи, саланов тени илденейді. Салампи... Бұл өрі ері. Таврара унбекке сағалырақ бол. Анжақ бұл саланов. Ашта ихнічі жеіп куяда. А, чешке бұл. Палла бақча же мичуренец Коля шуха жызем тавал бәлічі зембек патранайшы. Уну мне калех Алмазов тухать. Калехинчі три манжури. Саламби, Валери. Манжури сопті шабы жу патырлавилні Валерий. Варымынды зылать кивелле білмен кевер. Варымын варымынды хут кубыс. Тадылзах магарать. Хаш, хаш сывлашы бассем. Кубыс мар, колі чуни магарать. Темле хаяр тывыл, манжури жиранезінже алғазаган фун евер тывыл, каплан жуын жирінже. Мінле лапкын итлеме бұлдара шешін земжак кеве мінлі віземші хурлықлы кевебек савынса кулза ташлама бұлдарашы. Мін жін візенешек әліхи юрыра салдак амжын хуйғылы сасси, выл тадылза ені елдінмеш. Колянашак кеве чываш әлінші улахрамар, инжетре, инжетре, саратинес херінчі тузем хушинче яныранын туйынайд. Коля хэде шухы жібе күндамар, шавында, хаяр варжа кірлізе иртне херде пүрт алыге шалтлатса хубынны колліна хай өштіні аза елдерже. Журнал бұқсаларыған керзіне шардақ сіктерже. Шахматла вылағанзы не чармандарже. Маруш падар уш темден дарны евер тібірдет сегілзе кетіш. Ах, ачасем! Кышкырже алықран сирбензе керзіне хмаруш. Ахерзем! Тері бүлзе даруш. Ах! Шамбул кенчіт саларай марем. Мәне ақлада да резир, ажаш шырден ажажап мары болышке, и кулатыр, хыраза вилмелі хыбар. Таруш еврейінге хырахибек икпішіне шар Салампи, ача шуратны. Перзе ача маруш аран-аран сывыл шавырса. Журнал вулазалараган лен Сиксетачы. Павыл каластені шүтлі сумахне манчы, Коля хый әнін мере. Виктор дүзеймері маружа хыдырзадыклым. Эс унда темскер Санчыл Санчылхю араксыр. Пу жармана хавыртма юрададын. біледір. білейдір. Маша, тықта, мен шымардаты вас чықпек кетіклі дедін. Тіртсейлі жам болкен. Дашы каладыр, каладашам. Ара, Маруш сен инге же салампие хуларанларца келінім. Вара шубаш каракайна чеде. Маша, ми хаярын сестерші Виктор. Маруш хулын тудыне тудырба хупларым. Каладаша. Тұруш пүліне-пүліне калабышлары. Ара, Маруш ингеші шубашкара пазара ғайны да саламбих ватерне кенемен. Ана бачимеш парзахы варастене был. Саламби еша вахытра келей келме хатерленемін. Ана институт рангылар заяна деть, хушса хучы Маруш. Инге галаря, ара херлі ачатунышын деть. Тет, тет, дедін кістри ула деть. Сирнинге мен каланыне елдахынене спылзан хевел такшынақ тебренжен тұқмалла. Маруша білзе галары Павыл. Шүрет шавсыдеренсе пазаран мәнен әлек бұқса. Колхозра эшлеме үргенетте, шығырілме құлана ғаят. Чит меніне да ағырма шывар. Чылхи қалда шывары шываре алдырбек, никшан хубадымаш, Футламазыр палгама юрадать. Он мой жіне пушмар, громко говорительбек пызык шывар гыналар цаяны дейін. Эс ховна біл, арашынан мінду, шын күшінчі шүппе лайық құрадын, хумынды каскана күрашшы. Маша, санагаларыми, Астудачы калех Виктор. Мінду, Даша кала. Таруш кыва кушне чарза пюлене пюлене каларя. Колялы землаштыра кайрыш. Худ кубызы шузаан жиде, чаржи жинчен урайны кыш шеш перзян маря. Кубыз шана тыт әлгержі. Унан чарейка кыржы мине хучасла хыдыша кама тытынже. Пәдем шымжаге соралатса, шынза кайры. Узал хыбар чиреш анарезіне бірі турца хыдарны бек, тепре лыштырақ пушатса яны бек туынже. Шул чинче шумыр жума пушлар әдетте, ачы мағырма дүтінші дет, марушинге жыварахы сықмане хыв зақпадым дедяра, бірген дезенде, Сымақ майын, ашы мүллерекскер, хыва бірлі институтра вренескере хии дезі ғытсан, саламбей немде каламары дет, бір чупты замағырат дет. Ачы кенде, Виші жол хискердеть, енге галат вырыслан жақала жаттеть. Маша! Марушка мазырлан зашы планже. Марушка магажу мне тонна да, тем жень алызине малалата сагала жать. А ражав, виш жол хискердеть, кам шутланыға саламбие унбектезе, тілі креде мен мінлі ғажа виші жол хуши, жіне бұдарса бұрылма бұлдарны. Ара, ажа жүрден жаусыраны Ара ача шурдинче пударса үстерне, нигамада систермен, Вот сири чаплахер, чаплахерін чабича сахай ачав, шапла візем хитрізем, хитрой. Викторын хура куч харжиізем пірініне гурзан, маруч калаш мачарнче, Пурде каллех тарушине бахрэш. Халі пюртінче пурде улазах маграчшы дейт, ачиде чухырат дейд, салам бігбе амышы дейереші дейд. Пулма бұлдараймаш дері тарықса Лена. Лабырдатса жүредер жавшин элегедарах. Хам каза курмазырда әненесім жүк. Үтла еваргаладын езі маш унберге. Саламби фермара пұрзен бұқса үстерін жүхне хавандан иртсе қайнышын халі де күрензе жүреден. Иртне тарықна манаймастын. Саламби аван біледіп, нихыжанда эскаланыбек бұлас жүк был. Шын жүне жын андубыш, евжі марвиде зара, хершілер маруш. Саламби жын яланақ тубышма бұлдарадып. жанды ятне ера жүк теределені хывыртуқса кайры. Шамрыксе марышпады рушенелі тарықса бұқреш. Мінлі ғаяшы күзем саламби жінжін шағынбек намыс ят сарма. Лена дұқса кайзан, пурдеші планзалар жеш. Чигирлі жын, осларахи, пурне тепілегіне тұқса кайны бек, ним пілмені земжеш, пур әлеке әненеген земжеш тларза юлнан дойынжы. Пурне те кышт лайық мар бұлса Марушкана ним булманбекех пұжырған мазырғаларым. Шот! шырт шотланза. Әлі хый саламбибе хереже чара, Валережін күлежетчі. салам салам саламбибе тус жат. жад. Хотландыр еш береммін. Берінжін бұлзан игайки де тывайки. Коля Маруш самағызне үлсен, калама жүк тарыхля. Анжа хунан тарыхе шавындах сирілже, черене евір хуйғы бұзры. Мінлегу. Мен бұл Мен ха кешір ұн бұрны жінче. Мен илдейт коля. «Салампи!» Чынақ шапла бұлдын жезі. Кама әнен мелле вара әзде шапла бұлзан. Кел хуши енжі кандықран тагам хулен шакаре. «Вихтар чүречі каренезерзе тулала тенгерзе бұқриде ним шарламазыр тулдаш лей шаврынчы. Кам? Өйтір жундран пурде бір Саламби. Шамрыксем шоп пүлчіш. хышинче ғышынжы та темесе се чырылдатма жарынжы. Таруш хыйын тузы жіне бұқсайлжы. Лена пюртриялық нете шартлатаза хупри бұлмалла анде. Шырт, саламби ужай манав. Дереде ал ұшма дұхре. Маруш таун ғышынақ еғырдатрым. Саламби келзе кірзень, аслы пүрт тулзаларнын, шуды пүлім тада шудалнын дойынжы. Хербе бірле урамран ужы сывлыш кечі. Саламби сенгер буржын платебе, сыран адыба шарабужын. Шүрхи түбе бек тазада илемлі. Шуғышларе голі, пічі качала завынса, анжақ унын завыныжы саматлыға шеш пічі. Шавындақ тебір шуғыш, икеленюлі шуғыш кәлжі. Кама алып бары жымалдан. Алық алып ама бұшлазан, узалғы бар дерсмар. Тепелгізіне алапама бұшласан, тәріз. Салампи алық патенчізін жин алапама бұшлары. Шакна гора голя чире хыбартланза, шунатланза гайры. Тәріз мар бар. Элек шуушларе валзавынза. Тәрлі теш ела пылана әненмен, немтешне хуман жамры халя жак пәчік палла да пызыға хуже. Шыва пудаган шын жапла олым бір жинжен де бұлін ярзадытса шылын мадыр жад. Лайы коля влама чарынче. Салампень кывак шыржа евер жаврага куш шыржизіне жывықран те, хэйн шымжаге тарых темле ыры дуым сарылдатса кайныне зисре. Шав бызы кушсем шин чунне, шухыш туымне видер гурас пек тюре бахаща. им мана, әнен местінім эпет азине деші. Салампи, тере колі бекіна, Эбі сана мінле әнензе бұрыныне, мінле хизепленіне каламасы мақта жидейме. Ағы курман юрадовым, манделейім, күжім дулы, эбі сана ыдарай мастып. Хер алыне выл чымырдамаря, сірдінжі гына. Эзі первайхи юр евр таза, эбі сана сірденмеде выданадып Теребек уналлыйде. Кажар мана заламбисан беги икелензе шутланышын тереш унын хаваслы хымыр көжесем. Хышавындақ аса Мен калареха вылмана, мен малача чана хиреш. Чиберех, тере вара хуллинь. Саламби выл мен каланыне илкмере де булас, урахине алабача, ергебе дыца цадухре. Каникулай кельны чухнихи бек савынышлы калаш мазыр, кул мазыр, кашнинех ятпазын за сывлық сунчы. Нигам да сама хужаган булмаре. Херенге Павыл гына тәлзірдем калаш сайлчы. Кымага хүшінче шырчык кәлек чуна хыйра гансасыпа чырықлатмады дінче. Күшінче күшіл тере балырмаш. Мағырман выл, суясыма хиккен шуғышлары көлі. Анча херін кушырханы тудыне асырғарыде урықла Тен хер туды шілбе кушырхаман. Хуйхыба тіпсе шынны бұл. Күшілі детен ере-ере типне бұл. Салымбесі делшінче журнала илче Унды юра курзан кыш шеш Ой, Алмазов! Тере хуллен темрен ютне бек шардак сиксе. Варасы делчинелі пішкензе журналды юра бақса дұхре. Унын сыны шудалза гаре хирелжі. Кежех вал ытты чухнигиле хаваслын кулза яре. Янравлы ужасасы кандықсыне читрендері шуғышлары коля. Херінгашны хусканывне, хускановне, ашысыне ыдарайметин митиндерзе. Саламби шура жевитіне вараласран хыраны бек, ал зіне сізділшіне хуман, пүрне вежізімбек на шымылын тірінне. Пүшне сулағай хулбуши жінелі таяра хусна. Шуды шүлден үкнерен онын ава куш зем айне, түрі сымзе айне, ажаны евер ажаш туды айне, шаврага яна айне, шуры мае жіне мілге үкне. Юптюре ушна щущуля, шамрыклах пергеліне пушланы шамги, уже чилчинче херельни пиже, видер курынан щухи халха шуна тізем шуталса дыраща, улын ширыши вит малала дабыл Дыбыл-дыбыл кікірзем меллін шеклене жемін платью умінжі пірмезем пірле сарлашы, тепре хертулын сывлама сирен шуғайви ужылатте, чылт шура үйт Уланы жемін көш шыржызем журналды ергізені ерлізе ашы. Пачырта затытны туды құскал палырмала хускалса елет. Саламбе сәнінже, сәсінже, кулынже, ажалла тюре кымылық, айыпсырлық, херлет тазалық, именчіклік, херарымла шебешлік, ачашлық сесінзе дырайды. Унжине бақны жемін хаванда ыры Илемлі бұл аз келсе қаяд. Варачынақта худа илемлі бұл ныне чунча ребет ұйма бұшладын. Выл ялғышса күл заярзан, езі де күлмазыр чыдаймын. Выл хурланза мағырас бұлзан, езі де чуна Санына юратматемле пыза кеш, мұқтавла әш тывас келейд. Сана унын сәненче хусынна курнын дойнать. Унын телей сана савындырад. Унын хурлахи сана да сана санада хередейт, шыбақ шапла туымба юрадат ана көлі. Валерия шалля. Саламби влаза жиде, кығыр тулысы влаза яча. Кебе бермезем карынчыш, шухава шурыке видер үч шурли курынчы. Хер түрлензе атача. Хулын шеветне шурым хышнелле ывытса ячыде, йывыр шевет пилекрей аяларах авынза үкре. Мен еріс пүллі шуғышлары Анчах унын вәрі жағындақ çавындах тагам пірсиве алыба тытса пачыртар. Даша, тере ебе эпе бада пызықта зілмі келдім. Вăлтару шенелі варшы çаврынчче, хулын çивичче калех йыврын сулан зайлчы. Пурде шыпақ. Кымага хышинчи чарак ше çурыкса себе чуна Ку чар сыршырчыға чарма кымага хышне чарак тытса Юри кулдарымалла нихшан кулянман Павыл шабақ кулаган булмарем. Саламбе шамбол кинжине вел пақса илжиде, хойсы махне тару неле шеш каларем. Шабах алык падинче лараган коля вăл шыппын мменн не тюрех ұнлан илчче. Ачан ачын пылдывас дедіп, терехер. Стаканай умлам жыв жывкенине пілме жук. Юлашки ытлашше тумламран вăл тулза тăкынса каять. Эдемчери Вол Вол мменн чухлле хуйхы тюсме пулдарни паллы мар, Анчах пір дулза, таванза жітсен, тек түсе тұраймаш. Көлінжу негратса келнебе, пәдім ял үлкмелі кышқырза ярас келжі. Бұл шылне шыртсал артры, саламбиаты чіреклетне ана пичіші салдака кайны күн хұжылны тұран таскашти чіреклетсе не аза елдерджі. Кыва кебе арге варгышны де, чух валере алынчы кывак тудыр варгышны не Тулза житні стакана юлашке тумлам тумларенде. Коля заламбе тұқсағайны неде, шамрықсем заланы неде азырға маря. Коля! Чынжы Павел. Коля бұш нежіклер. Мен. Мен езі поход рангелні салдак пекларны тілер едін. Херзен жән жывырза юлдын вет. Паққа елдақ тұқсаға ереш. Пүртрейге мұшырғын алар зайылын екен. Тарушпа маруш пәрбәрімбе тем пашылдатса, пәлей пәлмей вихтырпа шахматла віляші. Леші чул кебе хыцаларны да немінде чинмеш. Эбі халек праймастып, ферманаға затіріслестедіп. Начальство шкеға гублянь. Викторда халек праймаш, пернюнба калашмалы исымақ пор. Әз голі кубысна хывыр бадыра келзігай. Санынже утмалла. Кашхи жул, кубыс сыр кичен выл, хублянь. Кубыспа, похотра да жымылырақ, Хай фермана каядып текенскер, шинеліне хывзада Коля маруш темжін етла хаваслыне, таруш темжін пажырханыне азыргаря, анжа шав хаваслықшын, шав пажырхановын салдавне білме бұлдараймаря, шав салдав акемен дреңгелнемен. Иге тусхер хер гайзан, візен хушинче вартын калажу бұл заиртнем. таруч таруш, мен каларе манайынги? Хразаюк юкнебекех пашылда Маруш видерин таврнычу. Мен каларе. Саламбик алех порузембах май фермана керешіндер. Вренме прақса келней варавыл. Ара пәчік ажа бұржинче мен левереню бұлдыр. Качча мазыр ажа жын институт транкалар заяны тетіні. Кылар заяны теніне хилк мермішке Санумын дайын гиюрек аламары. Кайран эбе пырынзан, хама вұрттын білдерчі. Кылар заяны дек. Шавынба хал шул чинчек фермана эшлеме керестезі калашса келчі Фермара кышал әлі химар. Ябық шерема бұл. Варжичен хипек тетім волгунда. Пәлместінікене зана мінліне. Шул жінжех ингерен фермері әштем жінже ица келжіндет. Биде ябық күжал, курым земса ғал дезе қаларым дедінгі. Пұр бір ех фермана кереттім, хынықны әш дезе қалары саламби. Керет бұлзан кетер, ұн байшлеме хаваслы, кымылы хервыл, дері маруш тузы тарықныне курмазыр. Унынсымахи маруша урдарсах ячым. Ара, мінлі ухмахе зытаруш, манатус тетін хатада. Пірлешлене чух унба хирешнине манданым. Мінлі намыскытатты волон чух. Хоймала тухре, мен аяхы варчы мін чухлеш кунишапре. Ким лешлер ара, хамырада булышман мар? Марушына калаза педерме памарым. Эппинкалле хамыртан эшкуне кадылдырий. Тарушын тусебе келешес Эшку Эшкуне... Пиде бұйза кайрымыр бұл иксімір әшкуні жапса. Камамен өсі бұлжывал әшкунен жән. Хочынче жирны кынашке, тұры бұл иде өкшеден кеде, жақсықмалық шук. Минимум тұлдармалашке, унзырын анкардишен не елеші, тада эпир әшлені пача харама қаймашке, мәнде зенде фермыра әшлетпір, сәчу давражынже, мінледе занда шывран тибе духайман. Чибер қалашқа маруш. Эбір колхоза жаратма келмен, кунда кунин жерінде небек фермера, тислік тавражынче чакаланатпыр. Але бун бірге бір замақ тажайламарымеш, әппәреш э, біргі, әс урхи бірге. Мәлі жуғышлама білместінезі. Саламбе әже келес бұлзан түрек ширим-ширим билік бұру бұқмадыдын аса, қамырдан аслы бұласа білместінем. Каллегына кушран бұқса бұрын вара, она хитле. Пиринде нумайрақ вренне, институт рада за техникашне вреннет, теме бұшлары да руш барын на тару шірене тевмеле каласа хучы. Сук кірезі, саламби мәншін тарышныне курмастын, Павыл вырынне заведущине хой керешшін выл. Шамбулкин эшке арынза фермаре әшсіне ябықтарзы ана деші, чынахи, тезі ұйда тетінгерен. Павылла рядовой туза хурашын. шкулда вренне скер, пиринбе бірле хура іште тертлені деденім. Кәтсі ақтыр! Тада қалам, сағал мар Павыл улбатни жүреніні мандадым. Кінегізе қалатшыш. Клуб рагінеге жүгім вулазақ дезін. Білет бір мінлегінеге. Он жүхне әшірін. күлешрен. сұран ұратны ратны жазақ маны жатшав. Шамрықтар ұшын жүні ғыратса ғайры. Чынақта, Шардан даврынзан Павыл хыйын завны патне Анна чухне шулмайын саламбизем патне кергелече. Книгезем илзе тухаченде анчах Хербегачы вұртын мен не кампілсі жидерес. Павыл саламби патне керзе духма сирин таруш шири күлешсе азапланачы. Каллех пушланчы жиенде шавазап, тару юрадова каллех ташмана була пызылы жи. Тезехана, институт институтран каларзаян иде, дері Тару Таруш тек тусне мере. Волхайын юрадова лаза шикліне бұшларе. Маруш каламанни каламаннине калазанда, тұруш унсу ине инче хушмаря, она Павыл часыза саламбе хутне керзе калашни пуши күліштерже. Маруш майлы за калашма хистерім. Коля хышын алық пидерзе юлма, Маруш патаруш шавлаза дұхриш. Херемере хыналых. Арымемере яланлық тере. Ахай каламанжав, тере Маруш веделінзе. Ара, херемере хыналық булмасыр. Черен чирен бұшлаза, пір ширеме шидичен кына, келіші таруш. Шавында хыйын тузы күрене сесі сірде. Пір ширем ширем біліге шидичен анчах езі хушса хучы. Ара, шапла булмазыр. Хебірдезе өкре маруш. Кайран варавады хер не керейден. Шавынба хер жүхтеге бұрны жапұрылма май не білес платина. Унзырын узалсыма па жүрейд. Ара жав. Арада вара візем хер әмірі хывырт итні шинченде, шамыр чух ергелі пурынмалы шинченде, кача гайсан хер чухни хизіне манмалы шинченде азынчыш. Мәжінха кучағақ семпірек май, арада вара деші жуғышлары голі, візем калашны не пірлемш худ илтнебек. Ундан калек салампин салхулласын не аза илчі. Вара херзіне сывлы урам не шатлы тарца хупреде, кубысне хірхенмезір тысаячы. Кащи учысы влышра кубысасы, ян, ян гаять. негамда да чуреже видер урамала пахмажінде. Пажырақ шуржыри иртне, әжені ял канлен телерейд. Тылық кубыс, инжетри манжури пір пәршамрық салдах ускалми выртны жінчен сымақ сыргалаза, кушуль зармагарать.